بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد بحث امروزمون بحث حدیث مستره معلل هست از کتاب مفرزه امام ذهبی خب نزامی مبحث از مستره حدیث و معلل قال مضطرب ومعلل وروي على أوجه مختلفة فيعتد الحديث إن كانت علة غير مؤثرة فأن يرويها بأن يرويه بأن يرويه على وجه بخلاف راويه راويه وأنه معلوم بأسباب له ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم ما ضعفهم إلا لمخالفتهم من بله مستند معلل را در نسخه های این کتاب بعد از نسخه ها فقط بحث مسترد اومده و بعضی از نسخه ها بحث معلل و در این نسخه هر دو تا محقق این کتاب هر دوتا رو در یک سنف آورده مسترب و معلل حدیث مسترب تعریف حدیث مسترب حدیثی است که با اوجه یعنی با صورتهای مختلف روایت شده حدیثی که با صورتهای مختلفی روایت شده یعنی یک متن داریم حالا با صورتهای مختلفی از لحاظ متن یا از لحاظ اسناد روایت شده باشه فیعتل الحدیث حدیث با اون معلول بشه یعنی با اون علت با اون اختلاف مثلا عنوان مثال به عنوان مثال حدیث شهر ابن حوشب در از بعد از نماز عصر و مغرب و فجر که در روایتش اومده که بعد در روایتش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که بعد از نماز بنشیند همونطور که نشسته و ده بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له نور و حمد و یحیی و کل شیء قدیر این از این حدیث با سه چهار وجه روایت شده یک جا میگوید بعد از مغرب یک جا میگوید بعد از فجر یک جا میگوید مغرب و فجر یک جا میگوید مغرب و فجر و یک جا میگوید فجر و یک راوی مشکل از یک نفره که حفظش بده بود استراب حاصل شده نشده یک روایت مدار حدیث هم روی یک راوی هست در نتیجه حدیث میشه معلول خب حالا که حدیث شد معلول باید دنبال ترجیح باشیم خب ولی بالاخره درست حفظش بده این چیزی حالا تو ذهنش هست مشکل حفظ داره باید این مشکلی داره باید این مشکل رو برطرف بکنیم میریم دنبال برطرف کردن این مشکل با روایت های دیگر با بررسی روایت دیگر میبینیم که بله مثلا همین حدیث ما داریم از طریق مثلا معاد یا از طریق فلانی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق غیر شهر ابن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که بعد از فجر و عصر ببخشید فجر و مغرب کسی که بعد از فجر و مغرب بنشیند همونطور که نشسته و ده بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله يحيي ويميت كل قدير این این اینقدر اجر دارد خب چی میشه این روایت با این با این طریق تقویت میشه در نتیجه برای درجه حسنش میرسه ولی که روایت عصر به همون حالت استرابش باقی میمونه ما نمیتونیم بپذیم چون کسی هم تاییدش نکرده این استراب یا مثلا حدیث حسن بصری از عنوان در سنن ابی داود که همه طرقش رو سه چهار تا طریقش امام ابو داود بهش اشاره میکنه در بحث سکوت قبل از فاتحه و بعد از فاتحه یک جا رسول الله صلی الله علیه و دو جا سکته داشته قبل از فاتحه و بعد از سوره دوم یک جا قبل از فاتحه یک جا بعد از فاتحه حالا با الفاظ مختلف حالا حسن بسری که ما گفتیم اختلافش در شنیدن از صحابه یک جنبش و اینجا این روایت استرابش جای دیگه مدار حدیث روی خودشه مشکل از خودشه تمامی روایت ثقات خودش هم تدریس میکنه و هم شنیدن از صحابه مشکل درش هست و هم خودش از لحاظ حفظ مشکل داره خصوصا اینکه خودش یعنی تنها کسی که الان اینجا ما متهمش میکنیم در این استراب فقط حسن بصری خب این میشه استراب علت آیا میشه جنبندی که گفت بگی مثلا بالفرض نه مادامی که در روایت مختلف اومده یک جا قبل از فاتحه یک جا بعد از فاتحه یک جا اومده بعد از سوره دوم یک جا فلان هر سجا با هم بگیریم میگیم نه جمع میبندی بگیم که نه هم سکوت بعد از فاتحه قبل از فاتحه هست بعد از فاتحه هست هم بعد از سوره دومه نه نمیتونیم جمع ببندیم نمیتونیم جمع ببندیم فقط تنها سکوتی که ثابت هست سکوت قبل از فاتحه هست اما بعد از فاتحه بعد از سوره دوم نیاز به دلیل دارد حدیث میشه مستره و ما نمیتونیم بپذیریم حدیث میشه چی؟ مستره استراب داره یعنی ثابت نیست اختلاف درش با صورت های مختلف روایت شده یک جا اینجوری میگه راوی یک جا اینجوری میگه ما نمیتونیم بپذیریم باید مشخص بکنن خب این عنوان دو تا مثال برای بحث مستره بحث متن حدیث نه در از لازمه مسترب بودن معلل بودن نیست لازمه مسترب بودن معلل بودن نیست و لازمه معلل بودن مسترب بودن نیست بله مسترب یکی از انواع حدیث معلله یکی از انواع یکی از وجوه تعلیل حدیث استرابه مثلا راوی با روایتش را با, با صورتهای مختلف روایت بکنه چه روایتش و چه اسنادش با, با صورتهای مختلف این یه یعنی بعد از بررسی اینو علت عیب علت در متن حدیث و در اسناد حدیث فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول ما مثلا اسنادی داشته باشیم ثقه بیاد حدیث رو روایت بکنه با اتقان یک راوی ضعیف بیاد باش مخالفت بکنه این میگه این کار سنته این میگه نه این کار درست نیست یک راوی ضعیف خب چی میشه اینجا آیا میشه گفت اینجا استراب حاصل شده خیر اینجا روایت اون یکی قوی محفوظ و اون روایت دیگری وا یا شاز نمیتونیم بپذیریم و این روایت علت و معلول بودن و نمیدونم در بحث علل وارد نمیشه در بحث علل چون بحث مخالفت واضحه دیگه علت تنهایی نیست در روایت که ما بخوام بگیم که این روایت معلول هست واضحه که این صحیح و این ضعیف وقد ساق و كثيرا من هذا النمط في کتاب العلالی امام دارقطنی از همین اشکال یعنی همین چنین, چنین روایت هایی به صورت های مختلف در کتاب العلال بهش اشاره میکنه فلم نصب لان الحکمه للثبتی میگه خیلی از روایت ها امام دارقطنی بدین صورت یعنی همین مخالفت استقه ضعیف در کتاب علل ذکر کرده که حق با او نیست چون حق با کسی است که روایتش محتمل یعنی خیلی از روایت ها هست که امام دارا قطنی روایت سقه را رد میکنه چون مخالفین از ضعفا داره این ها نقد نقد رو کتاب علل دارا قطنی لیکن قبل از کلا بحث نقد بشه باید ما بدونیم کتاب هایی که نوشته شده در علم جرح و تعدیل و در علم علل که طرق های حدیث را با هم در کنار هم آورده و بررسی کرده چهار تا کتاب معروفه کتاب اول کتاب علل ابن المدینی کتاب علل ابن المدینی کتاب دوم کتاب علل ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم و کتاب علل خلال کتاب علل خلال و آخرین کتاب کتاب علل دارقطنی علامه دارقطنی که معروف ترینه محمد بن أبي نصر الحميدي رحمه الله ذا كتاب إعلام التوبيخ مذياج ثلاثة كتب من علوم الحديث يجب التحمم بها كتاب العلل وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني ويستطيع كتاب كدار علم الحديث بعد بش احتمام قال بشیم يكي كتاب علل كبهترين كتاب ناس كذا كتاب ذا سلفة على الحديث علل شده این محمد بن أبي نصر ابن كثير مبيات درباره همین کتاب علل دارقطنی میگوید وقد جمع ازمت ما ذكرناه كله الحافظ الكبير الحافظ الكبير الحافظ الكبير حافظ یک تذکیه الكبير دیگه تذکیه از اون چرا حافظ الكبير؟ چون در میان محدثین حد اتقان دارا دارقطنی بی نظیر در نزد محدثی در نزد محدثین حفظ و اتقان و شناخت علم علل احادیث دارقطنی در تمام در میان تمامی محدثی نابغه است همین این چنین یاد میکنه میگه که وقد جمع ذمه ما و كله الحافظ الكبير ابو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك و هو من اجل کتاب یکی از بهترین کتاب ها بل اجل ما رأینا بل اجل ما رأینا بلکه بهترین کتابی که ما ایم وضع في هذا الفن بهترین کتابی که در این فن در فن مصطلح در فن علل حدیث نوشته شده یعنی هیچ کتابی تا ما ندیدیم مثل این که در این فن با این اسلوب با این دقت نوشته شده باشه ولم يسبق إلى مثله نذير نذشت از نوعش وقد اعجز من يريد ان يأتي بشكله همه عاجز بودن که بتونن یک کتاب من این بنویسن همه عاجز بودن که کتابی بخاطر همینا رو گفتن بحث حافظ کبیر بخاطر همه عاجز بودن که کتابی مثل کتاب علل دار قطنی بنویسن فرحمه الله و اکرم مثواه بله رحمه الله و اکرم مثواه یکی از بزرگترین علمای حدیث بحث کتابش کتاب علالی که بهترین کتابی هست که در علم علل نوشته شده بررسی همین اختلافات استرابات و عیب علت های حدیثی که با اون سبب میشه حدیث مورد قبول واقع نشه امام بلقینی هم میگوید و اجل کتاب فی العلالی کتاب الحافظ من المدینی و كذلك کتاب ابن و کتاب کتاب العلل الخلال اجمعها و اجمعها بهترین کتاب ها فلان و فلان و فلان جامع ترین و اجمعها کتاب الحافظ دار قطنی جامع ترینش کتاب حافظ دار قطنی بله ابو الحسن دار قطنی و کتاب علالش حالا این عنوان این که ما بدونیم حالا بحث استراب معناشی هست که یکی از و علم علل حدیثه و اینکه کتابی در این صرف هم نوشته شده که مهمترینش کتاب علل در نیست. که از نظر علامه حافظ ذهبی جاهای حق با او نبوده به خاطر چی حالا بحث انتقاد انتقاد یک جنبش و بزرگی کتاب بزرگی کتاب علل جنبه دیگر خود امام ذهبی چنین میگوید در تذکرت الحفاظ جلد سوم صفحه 993 و اذا شئت ان تبین براعت هذا الامام الفرد الامام الفرد تک این امام تک در سنتش در علم علل در حفظ روایت ها با اختلافات مختلفش با اسانید مختلفش میگه فطالع العلل له اگر میخواهی بحث این رو همین امام فرد فردیتش در علم حدیث ببینی بر بگرد به کتاب عللش فإنك تندهش شگفت زده میشی تندهش یعنی شگفت زده, شگفت زده میشی و یطول تعجبك و متعجب میشه از سنعش و از نوشتارش و از حافظهش و از اتقانش نسبت به روایت ها و انتقاد هایی که داشته این انتقاد ریزی هست یعنی انتقادی خیلی کمی در مقابل محاصل این کتاب این انتقادی که اشاره بهش میکنه حافظ زهبی بر اینکه بعضی از روایت ها که روایت های ثابتی و مخالفینش ها هستن که نباید در کتاب علل ذکر میکردن ذکر کردن این انتقاد بر کتاب فقط کتاب دار خودنی هست بعد از روایت ها نه همه روایت ها بله عصمت از آن قرآن خداونده فقط هر کسی و هر کتابی درش اشتباهاتی هست که خداوند خواسته به امت اسلام برساند که کلامی محکم است که از طرف خودش باشد و خودش اون را حفظ بکند بله فإن كان السبت أرسله مثلا والواهی وصله اگر راوی بیاد موصول روایت بکنه فلان فلان فلان صحابی از رسول الله صلی الله علیه وسلم والوا ارسال بکنه از تابعی از رسول الله صلی الله علیه وسلم والواهی وصله یک شخص ضعیف بیاد متصل و موصول روایتش بکنه صحابی را ذکر بکنه فلا عبرت بوصله عبرتی در اتصال اسناد توسط این راوی ضعیف نیست یعنی ما نمیتونیم بپذیریم دیگه زیادی سقه و زیادی فلان دیگه نیست نمیتونیم بپذیریم چرا به دو, خاطر به دو علت اولیش راوی ضعیفه از ضعیف ما نمیپذیریم و دومیش ولانه معلول به ارسال فتله و دومی هم معلول هست چون سقه با اون ضعیف مخالفت میکنه دیگه نگفت که این در فضایل اعمال نمیدونم فلانه میپذیریم و فلان نه ضعیف مخالفت کرده نمیپذیریم هم به علت ضعفش و هم به علت این که سقه چنین روایت کرده خلاف این هرچند که روایت سقه هم ما نمیپذیریم هرچند روایت سقه هم ضعیف چون مرسله روایت سقه سر جای خودش ضعیف هست لیکن ضعف این و اون ضعیفتر از اون اون راوی ضعیف دیگه ضعیفتر از این ضعیفی که به طور مرسل روایت کرده هر دوتاش ما نمیپذیریم هر دوتاش ما نمیپذیریم ثم اعلم ان اکثر المتكلم فیهم ما ضعفهم الحفاظ الا لمخالفاتهم للاثبات این یک فائده خیلی مهم برای طلاب علم در علم حدیث در علم جرح و تعدیل در علم رجال و اونم این که سوال چیلی مطرح میشه علمای حدیث چگونه به ضعف راویان پی میبرند چگونه میدونن که فلان راوی ضعیفه ای علمای اهل سنت چطوری که شما میگید فلانی ضعیفه سیل حفظه نمیدونم وهم داره و توهم داره فلان و فلان داره شما چگونه به چه وسیله پی بردید بله بدانید میگوید بدانید که بیشترین کسانی که مورد انتقاد واقع شدن حفاظ اونها را تضعیف نکردن مگر به خاطر مخالفتشون با صفات ائمه حفاظ از جرف تعدیل تضعیفشون نکردن بیشتر راویانی که مجروح شدن مجروح نشدن مگر به خاطر اینکه با صفات مخالفت میکنن یعنی یک راوی وقتی که میریشینن پای روایت جنبندی میکنن میبینن که بله اعمش زهری فلان مالک چنین روایت میکنند این یکی اومده نه برخلاف اونها یک روایت دیگری آورده پس این فایده خیلی مهم در علم جرح و تعدیل و اونم این بیشترین کسانی که تضعیف میشن نوع تضعیف علما چنینه که بررسی میکنن روایت ها بعد از بررسی روایت ها و مقارنه با روایت های ثقات حکم میدن بر خود راوی که حفظش و عدالتش چطور هست این فایده مهم در علم جرب و تعدیل بله دنبال بحث و این کانت وإن كان الحديث قال أو أو أسأله بما اجتمع عليه الثقات فإن الواحد قد وهنا قد ترجح ظهور غلط فلا تعليل والعبرة بالجماعة وإن كثر العدد واختلف الحاكمان فلم ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري والمسلم وجهين منه في كتابه في كتابهما وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا كان جمع جمع معناه ومن أمثلت ومن أمثلت اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسلام ثقة ويبدله ويبدله ويبدله الآخر بثقة آخر أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك مبهما فهذا لا يضر في صحة بل فهذا لا يضر في الصحة, في الصحة. میگه که و این کان الحدیث قد رواه به باسناد او وقفه او ارسله اگر حدیثی یک راوی قوی بیاد موقوف روایت بکنه یا مرسل و دوستانش یعنی شاگردان و کسانی که رفیقش بودن از نقل اون حدیث از اون شیوخ مخالفت باش بکنن میگویند عبرت در اینجا با اجتماع. مثلا شما اینجا نشستید 6 نفر بعد از کلاس دفاتر خودتون رو میارید آن چیزی که الان گرفتید یک نفر یه چیزی میگه پنج نفر دیگه چیزی دیگه میگن حکم واقعی هست با اکثریت با پنج نفر حکم با پنج نفره یعنی یکی از راه های بررسی علل حدیث چنینه که ما بیام روایت ها کنار هم بزنیم روایت های شاگردین با شاگردان اون شیخ کنار هم بزنیم شجره اسناد رو بکشیم بعد بیام متن حدیث رو مقابله مقابله بکنیم با هم ببینیم که چگونه هست فالعبرات بمجتمع علیه الثقات فإن الواحد قد یغلط چون یک نفر احتمال داره که اشتباه بکنه و هنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعلیل به جماع اینجا هم دیگه خب واضحه که ترجیح با حدیثی هست که که جمعی اون روایت کردن و عبرت با جماعت اما اگه عدد مساوی باشه حالا اینجا رو نیستم ترجیح بدیم با جمع خب اگر عدد مساوی باشن مثلا بالفرض دو تا حافظ داشته باشی و حکمی هم نتونیم بدیم بر یکی از این دو تا حکمی نتونیم بدیم یعنی دو تا رو باید داری اعدادش تعدادش مساوی هستن بر تعداد نباشه یکی یعنی دو تا شاگرد از یک شیخ هر دو تا هم قوی نتونستیم چطور باید بکنیم چطور باید بکنیم نکنیم میگه این یکی از یعنی این نوع اختلافی که هست یکی از انواع اختلافاتی هست که امام بخاری و مسلم یکی از وجوه رو در کتابشون روایت میکنن یعنی وقتی که این چنین میبینن دو تا شاگرد یکی از این دو تا روایت ها رو انتخاب میکنن حالا بر چه اساسی و چه علمی الله اعلم اینجا بحثش نشده بحثش هم باز نکرده نمیدونم حالا چرا بحثش باز نکرده ولی خب نیاز به بررسی داره که حالا آیا واقعا بخاری و مسلم احادیثی که اختلاف در الفاظش باشه آیا واقعا در کتاباشون آوردن این نیاز به بررسی و مراجعه به فتح الباری داره و بالاولا سوقهما لمختلفا فی لفظه اذا امکن جمع معنا می که بهتر بهترین راه هم این است که هر دو تا روایت را با هم ذکر بکنیم اون هم در صورتی که چی بتونیم جمع ببندیم این دو تا روایت ها تا که الان دو نفر با هم اختلاف کردن باید تا اونجایی که سعیمون هست بین اونها با هم جمع ببندیم اون دو روایتی مختلف هست اگر نشد چی میشه هیچ کنار گذاشته میشه به هیچ کدوم عمل نمیشه مثل سکوتی که در روایت حسن بسری گفتیم سکوتی که در روایتش شماله رابیانی که ازش همه همه صفاته این سه خیلی داره میگه که سکوت بعد از فاتحه اون میگه بعد از سوره دومی ما نه بعد فاتحه میپذیریم و نه بعد از سوره دومی تنها سکوتی که میپذیریم سکوت استفتاح که ثابت از رسول الله صلی الله علیه و اما اون دو تا رو نمیپذیریم چون نمیتونیم جمع ببندیم بگیم که نه هر سجا با هم اگه هر سجا بود دیگه هیچ وقت نمیومد یک جا عقبش بندازه یک جا جلوش ببره دیگه و من امثله اختلاف الحافظین از جمله مثال های اختلاف دو تا حافظ یعنی يعني دو تا امام حافظی که حدیث دو تا حدیث رو روایت کرد یک حدیث رو روایت کردن اینه که ان یسمی احدهما فی الاسناد ثقه و یبدله الاخر بثقه الاخر این یکی از مشکلات و یکی از یعنی يعني، آه، مسائل ریز علم مصطلح حدیثه که مثلا دو تا امام حافظ داشته باشیم و این دوتا یک حدیث از ابو هرره اومده تا زهری حالا از زهری به بعد یکی از ثقات مثلا امام مالک میگوید فلانی به من گفته از زهری نمیدونم و ولی دون مسلم میگوید فلانی به من گفته از زهری دو تا شخص مختلف رو ذکر میکنن دو تا حافظن دو تا امامن از یک شیخ دارن نقل میکنن این یکی چنین میگین یکی یعنی اون راوی که ذکرش میکنن از فلان شیخ شنیده مختلف یا به عنوان مثال حالا این مسئله حالا میشه یعنی ترجیح داده یا میشه مثلا بالفرض جمع بس که مثلا همه شاگرد اون شیخ باشه لیکن عویزتر از این و مشکلتر از این این که یکی از اونها مثلا مالک بیاد ببیند مردی به من خبر داده این یعنی شخصی به من گفت از زهری دومی که ولی دون مسلم باشد بیاد بگید فلانی به من گفته اسم اسم اون مبهم را بیاره اونجا اسمش نیست یک شخصی به من گفته اینجا در روایت دیگر اومده باشه ذکر اسمش آیا این استرابه و آیا میتونیم حکم بدیم بر اینکه این فلانی همین رابی هست اولا مسترق نیست اولا مسترق دو تا حافظ مختلفه دو تا حافظ اختلاف الحافظین اولی که ذکر شد دو دوما ما نمیتونیم این فلانی بگیم که این حافظ دومی این فلانی همینه که اون حافظ دومی ازش نقل کرده این مسئله باید خیلی درش دقت بکنیم و حدیث هم یعنی اگر این چنین عیب و علتی درش باشه که یک یک از اسانید اسم راوی در ذکر نشده باشه و دیگری ذکر شده باشه اینو بدونیم که مادامی که مد مثل همه هیچ ضرری بر صحت حدیث هیچ خط در خود اصل روایت واقع نمیکنه فاما النبوي لم يتقنه الجماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة اگر جماعت یعنی از حفاظ این چنین اختلافات در اسناد هر کدوم یک, یک چیزی رو بگن میگه این یکی از عیب و علت ها و یکی از قدح و جرح در اون روایت که دلیل بر اینه که اون راوی اتقان نداشت اون دو تا مثالی که بهتون رو روایت حسن بصری و شهر محرش تو ذهنتون باشه راحتی مثلا میفهمید درسته که عده از راویان دارن از حسن بصری نقل میکنن عبرت به عده نیست به تعداد نیست عبرت به عدم ضبط اون مدار حدیث اون راوی که داره این حدیث رو انتقال میده به ما عیب که چون بقیه همه حفاظه این یکی هست که ما باید متهمش بکنیم که مدار رو خودش هست در مجالس مختلف با شیوه های مختلف روایت کرده همچین این هم روایت شهر بن هم هم همینطور نعم لو حدث به على ثلاثة توجه ترجعو الى وجه واحد فهذا ليس بمعتل اگر مثلا یک روایت به سه اسلوب مختلف به سه روش مختلف روایت بشه که بشه جمعش بس در یک طریق حالا چه از لحاظ است، چه از لحاظ من این حدیث معلوم نیست اگر بتونیم جمع بندیم مثلا به عنوان مثال روایت مالک از زهری از ابن مسیب از ابو هرره روایت مالک از زهری هست از ابن مسیب روایت عقل میگوید از زهری از علی سلمه از علی سلمه از ابو هريره و ابن اینه وقتی که نقل میکنه از زهری از سعید و ابی سلمه از ابو فهمیدید مالک ابن انس از زهری داره روایت میکنه که زهری از سعید بن المسیب شنیده از سعید بن المسیب شنیده از ابو هریره عقل میگه که من از زهری شنیدم از ابو از ابو سلمه شنیدم از ابو هریره اختلاف دیگه زهری اونجا از ابو ابن سعید بن مسیب شنیده اینجا میگه که من از ابو سلمه شنیدم سعید بن مسیب اینجا ابو سلمه آیا ما اینجا بگیم که این حدیث ضعیفه چطوره که یک جا ابن مسیب اومده یک جنب دینا فلان نه خصوصا اینکه در راه سومی اومده ابن عینه که میاد میگه زهری میگه هم از سعید شنیده و هم از ابو سلمه من برطرف شد از هر دو تا شنیده از ابو هریره رضی الله عنه پس دیگه عیب علتی در اسناد نیست و و میتونیم ترجیح بدیم بر اینکه همه اینها صحیح هم. همه اینها صحیح هم. ولی گفتم نه همه جا نه همه جا اینجا چون سومین روایت اومد بر اینکه هر دو تا ثابته و الا استراب حاصل میشه استراب حاصل میشد اینجا این اسناد حافظ داره از مثلا این امام حافظ داره از زهری نقل میکنه از ابو سلمه داره اینجا بیاد از سعید بن این اختلاف مشکل هست و ترجیح نیاز به ترجیح داره بله این بحث مسترد و معلل استراب در اسناد ما داریم و در متنم داریم در کتاب های فقه ها استراب در متن خیلی زیاده حالا استراب جاهایی بعضی از علما مثلا حکم استراب را میدن بر اساس عدم توانشان در جمع بین احادیث در متن حدیث مثلا در بحث شکستن وضو کسی که ذکرش رو دست بگیره من مثل ذکره فلیتوضا خب و حدیث دیگر داریم اون شخصی گفت که مثل نماز دم دست به ذکرم گرفتم گفتن رسول الله این نما هو بضعت خب در مفهوم عقلی خودمون یک استرابی حاصل شد اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی دست به ذکرش گرفتن وضو بگیرند درسته اینجا به این صحابی میگید دست به ذکرش گرفته میگوید که نه یه قطعی از بدنته قطعی از بدن آدم مگه دست آدم دستش بگیره میگه نجسه مگه دست ما آدم میشکنه نه حکم ما باقی جسد انسان داره هیچ فرق نداره تکی از انسان، یه قطعی یه قطعی از بدن انسانه در نتیجه وضو باطل نمیشه فرق با دیگر اعضای انسان نداره خب کدوم یکی رو بگیریم بعضی ها همه این احادیث سرعت کردن گفتن ما هیچ چیز نمیپذیریم نه این و نه این مسترب است بعض دیگر نه روایت تلق و مقدم کردن بر دیگری گفتن که نه ما قول مثبت را میگیریم اون یکی گفته دست میگیری وجود میشکنه من مثل ذکر فلیت که مذهب جمهور است ما ترجیح میدیم بر اینکه هر کس دست به ذکرش گرفت از شک بیرون بیان و اون وضو رو باطل میکنه عده دیگر جنب است احمد بن حنبل میگید ما میتونیم جمع ببندیم و اونم این اونجا سر نماز که بود معمولا انسان سر نماز به خاطر خارش یا چیز دیگه وضو باطل نمیشه ولی اونجایی که مطلقا گفته منظورش من هو منظور در غیر حاجت و در غیر ضرورت همینطوری مثلا با شهوت دست بگیرد وضوش باطل میشه این یکی از جمعه ها بعد هم گفتن که اصلا نه به هیچ وجه دست گرفتن به زکر دست دست دست, دست یا موضوع باطل نمیکنه چه با شهوتش چه با غیر شهوتش لیکن حالا میشه یعنی گفتم جنبندی کرد بعضی حالا ترجیح چنین دادن که حالا این روایت رد بشه روایت ها مختلفه روایت تلقی یک جنبه اون روایت دیگری هم جنبه دیگرش هر کدوم یک حادثه داره به ما انتقال میده که ما باید جنبه بندیم اما اینکه بیام یک کف رو بگیریم یک طرف رو بگیریم طرف دیگری رو رد بکنیم این با, یعنی با اتهام کردن یکی از این دوتا این یعنی حقیقتش مسئله خیلی دشوار هست تا جایی که میتونیم در روایتی که راویان اشتقاق هستند به ما رسیدند و اون روایت رو به ما رسوندن با سعی و تلاش بر این داشته باشیم که چی جمع ببندیم و هم یک از های جمعی که محمد احمد حنبل به ما ارائه میدن بر اینکه میتونیم جمع ببندیم و بدین صورت بین این دو تا روایت توفیق اختلافات و استرابات در اسناد هم هست مثلا با مثال استراب در اسناد این به طور مرسل روایت میکنه تابعی از رسول دیگری همه روایت رو متصل روایت میکنه این یکی از مشکلترین و دشوارترین مسائل چرا چون بحث زیادی سقه درش وارد میشه که آیا اون متصل میتونیم بگیم زیادی سقه هست چطور میتونیم بفهمیم دو تا راوی هر دو تا سقه هستن مثل همه این یکی مرسل باید میکنه این یکی متصل بگیم حکم با این اضافه هست حکم با قلیتر هست که این طرف هست که مرسل باید کرده چطور ترجیح بریم این که قویتر مرسل باید کرده این هم ثقه هست ولی خب از این ثقه تر نیست این ثقه تر که مرسل کرد این یکی با زیادی آیا میگیم که که این مخالفت کرده با ثقه تر از خود شازه یا این که میگیم که نه که این مادامی که ثقه هست زیادیش پذیرفته میشه و این میشه زیادی ثقه بین شاز و زیادی ثقه این مشکل ترین دشوارترین یکی از اختلافات شدید بین آلبانی و مقبل واگری بین شیخ مقبل امام مقبل واضعی و شیخ البانی یعنی در خیلی از کتاب ها میبینیم که در بحث شاز وسیعتی سقه این دوتا مطلب علم حدیث علم علل تا با هم زد و خیلی با هم اختلاف خیلی با هم اختلاف به عنوان مثال همون بحث تحریک سبابه در هست از نظر شیخ مقبل واجعی اصلا این زیادی سقه نیست شانس چون سقه ای که اومده تحریک را در سبابه در تشهد نقل انتقال داده سقه تر از اونا نیست سقه, سقه بودنش کمتر از بقیه هست میگوید من نمیپذیرم این زیادی چون اونها که اونهایی که ازش خبیتر هستن چنین باید نکردن آلبانی میگوید نه اگر جمع نمیتونستیم ببندیم بده میگفتیم شاز ولی که میشه جمع بست و اونم که تحریک خیلی کم اندر اصلا هیچ منافاتی ندارد با اشاره به قبله اونجا اشاره هست و اینم تحریک خب کسی میتونه بگه من اشاره به قبله ندارم خیر کسی نمیتونه من اشاره ندارم نمیتونه بگه من اشاره نکردم پس میشه جنبست از نظر آلبانی و صحیح هم همین میشه جمع بس لیکن گفتم یعنی بدونید وقتی کتاب ها رو مطالعه بکنید میکنید بدونید که یکی از مسائل خیلی دشوار خیلی مشکل خصوصا به این دو تا محدث عصر حاضر هرچند که شیخ مقبل یعنی قدم راسخ و خیلی یعنی خیلی نفس طولانی در علم علل دارن لیکن خب راجعه ها یک تشدداتی ما میبینیم لمس میکنیم در سنیع و در نوشتارهای شیخ مقبل لیکن هر دو تا عالم جایگاه خودشون دارن علم حدیث هیچ کدوم رو ما میتونیم متهم بکنیم نه بگیم که آلبانی متصالح بوده نه بگیم که شیخ مقبل متشدد بوده نه هر دو تا یک جنبه از علم علل حدیث رو گرفتن و یک شیوهی در ترجیح روایت ها و ما هم و اینم بدونیم که خیلی از روایت هایی که این چنین با هم اختلاف و استراب دارن و این چنین احکام روش صادر میشه خیلی از این روایت خیلی از این روایت یعنی خیلی, خیلی اندک این چنین روایت ها تعارض میشه در وقف و رفع هم بشه یعنی این روایت مثلا احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما آلبانی ندارش اینه که این حدیث مرفوعه بازم بحث همین برتری با کدوم کفه هست عده از علی ابن ابی طالب روایت کردن عده از علی ابن ابی طالب از رسول الله صلی الله علیه و سلم آلبانی حکم خب اتصالش میده از لحاظ اسناد میگه مرفوعه ولی ما میگیم که نه موقوفه چرا چون میگیم کفه رو باید نگاه بکنیم چون اینا سطح هستن دلیل بر این نیست که زیادی ثقه پذیرفته میشه ما باید نگاه کفه بکنیم تعداد با کدومه قوت با کدومه وقتی که اینها تعدادی هست پنج نفر دارن میگن که این علی بن ابی طالب گفته یکی یا دو نفر بیان بگن که این روایت علی بن نفر از رسول الله شنیده که گفته ما نمیتونیم حکم با دو نفر بدیم شیش نفر دیگه رو رد بکنیم حکم با قوی تبینه خصوصا در اسلام حالا معمولا یعنی بین استاد و مت ما باید این اختلافات قائل بشیم اونجا در بحث تحریک سبب در متن در متن اینجا در اسناد در متن باید نگاه بکنیم میشه جنب یا نه خب میشه جنب است ولی اینجا میشه جنب جمع نمیشه بس یا موقوفه یا مرفوعه یا موقوفه یا قول علی بن ابی یا قول رسول الله صلی الله علیه و جمع نمیشه بس که بگیم هر دو تا گفتن میشه گفت نمیشه گفت نمیشه گفت هر دو تا گفتن باید یک وسیله پیدا بکنیم بر ترجیح دادن از جمله اختلافات در اسناد تعارض اتصال و انقطاع مثلا به فعیل باید متصل و موصول باید شده و دیگری منقطع و حالا همینطور منقطع مرسلش و فلانش این نوع اختلافات که بحثش خیلی طولانی هست نیاز به بحث و باز کردن این مطلب, این مطلب نیست به جا خاطره میدیم بحث امروزمون در علم علل حدیث و علم مسترد بحث بعدی بعدیمون انشاءالله هفته آینده بحث مدرج سبحانك الله بحمده سبحان الله بحمده صلی الله علی محمد